แนะนำบทอัสยดา บทอัสยดาเป็นบทมักกิยามีสามสิบองค์การ มีสภาพคล้ายคลึงกับบทมักกิยาอื่นๆ ที่ได้กล่าวถึงหลักการอักีดาของอิสลาม คือการศรัทธาต่อลอต่อวันปรโลก ต่อบรรดาธรรมพีต่อบรรดารอซูล ต่อการฟื้นคืนชีพ และการตอบแทน จุดมุ่งหมายหลักของบทมักกิยาในการดำเนินเรื่อง ก็คือการฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พวกบูชาเจเวตได้โต้เถียงกันมาก และถือเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธท่านรอสูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบทนี้เริ่มด้วยการขจัดข้อสงสัยที่พวกบูชาเจเวตมีต่ออัลกุรอานจึงเป็นเหตุให้มีการกล่าวหาและสงสัยว่า ท่านเป็นคนปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเอง ทั้งๆทที่องค์การทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งในความหมายและหลักฐาน ดังนั้นบทนี้จึงได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่าง ๆ แห่งเดชานุภาพและเอกภาพ โดยการชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในหมู่จักรวาลทั้งหลาย ในชั้นฟ้าและแผ่นดินตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเบนความสนใจไปสู่พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงเอกพ จากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกบูชาเจวตในการที่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันฟรโลกอัลกุรอานได้กล่าวตอบข้อสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้งจนกระทั่งพวกเขายอมรับในความประชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐาน บทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวน และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียม ในวันนั้นไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงคือความสุขสำราญอันท้าวรในสวนสวรรค์อันหลากหลาย และสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธ คือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกย่านหนักบทนี้ถูกเรียกชื่อว่า บท อัศยดาพระพระองค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาผู้กระทำดี ซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาองค์การของอัลกุรอาน พวกเขาจะก้มลงกราบและสดุดีสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ยิงพยอง สุนนะให้อ่านบทนี้ในละหมาด ซุบฮีคือในเช้าวันศุกร์ ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยสลัมเคยอ่านในละหมาดฟัชของวันศุกร์สองบท คืออลิฟลาม มีม ตันซีน และอัลฮตาอัลลอินซัส่วนใหญ่ของผู้ไม่มีความรู้คิดว่าจุดมุ่งหมายในข้อแตกต่างของการละหมาดนี้คือ มีการสยุดเพิ่มขึ้น และเรียกกันว่าสยุดของวันศุกร์เมื่อบุไดไม่ได้อ่านบทนี้ก็ชอบที่จะให้อ่านบทอื่นที่มีสุยุดด้วยเหตุนี้อิหม่าบางท่านจึงไม่ชอบที่จะให้อ่านบทนี้ เป็นประจำในเช้าวันศุกร์เพื่อป้องกันข้อกังขาของผู้ที่ไม่รู้ เชคุลอิสลามอิบนูตัยมียะได้กล่าวไว้ว่า ความจริงการที่ท่านนาบีสลลลลอฮเอลัยสลัมได้อ่านบทนี้ในเช้าวันศุกร์ก็เพราะทั้งสองบทนั้นประมวลไว้ด้วยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันนั้นสองบทนั้นได้กล่าวถึงการสร้างอาดัม สภาพการของวันพรโลก และการชุมนุมของพวงบ่าวทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์การอ่านบททั้งสองในวันนั้น ก็เพื่อเตือนให้ประชาชนรำลึกถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น ส่วนการสุยุดนั้นเป็นเพียงลักษณะต่อเนื่องไม่ใช่การเจาะจงจงกระทั่งทำให้ผู้กระทำละหมาดเจาะจงอ่านบทนี้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกัน นี่คือลักษณะเฉพาะของวันศุกร์ด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลาม มีมอลิฟลามมีม تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين

หรือพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดได้แต่งคำพีนี้ขึ้นมา แต่ถ้าว่าคำพีนี้คือสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมาอย่างพวกเขาก่อนหน้าเจ้า หวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله في อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์สำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครอง และผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์และพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره พระองค์ทรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่แผ่นดิน แล้วมันก็จะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมัน เท่ากับหนึ่งพันปีตามที่พวกเจ้านะนั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผย

แล้วทรงให้สืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันต่ำต้อย แล้วทรงทำให้พวกเขา มีสัดส่วนที่สมบูรณ์ และทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขา และทรงให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็น และมีสติปัญญา ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณ وقالوا أ ذ ا ضللنا في الأرض أ ن ا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون และพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราได้สลายตัวลงสู่ใต้แผ่นดินไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมาใหม่กระนั้นหรือ แต่พวกเขาปฏิเสธต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่ามะลักผู้ปลิดชีวิตผู้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับพวกเจ้า จะปลิดชีวิตของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون และพระเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำความผิดทั้งหลายก้มศีรษะของพวกเขาลงหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาพางกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา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 แต่ถ้าเราประสงค์แน่นอนเราจะทำให้ทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมัน แต่ว่าคำสัญญาของข้าจะต้องสมจริง แน่นอนข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยยิน และมนุษย์ทั้งหมดแ ดังนั้นพวกเจ้าชาวนรกจงลิ้มรสเถิด เนื่องด้วยพวกเจ้าได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ ของพวกเจ้าไปเสียแล้ว แท้จริงเราก็ลืมพวกเจ้าด้วย และพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษตลอดการตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดอินนามยุมินบิอายาตินัลลดีนอิดาดุคิรูบิฮา إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้น เมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงมัน พวกเขาก็จะก้มลงกราบ และการสรุดีสรรเสริญแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขา โดยไม่หยิ่งพยอง تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون สีข้างของพวกเขาจะเคลื่อนห่างจากที่นอน พลางวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวัง และพวกเขาจะบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นเครื่องอย่างชีพแก่พวกเขา فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขา ให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตา เป็นการตอบแทน

ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พำนัก โดยได้จัดเตรียมไว้ตามผลงานที่พวกเขาได้กระทำไว้ และส่วนบรรดาผู้ที่ทำชั่วนั้น ที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกคราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมัน พวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในนั้นอีก และจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธต่อไปเถิดและแน่นอนเราได้ให้พวกเขาลิมรสการลงโทษอันใกล้ในโลกนี้ ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในปรโลก เพื่อว่าพวกเขาจะกลับ ตัวสำลึกและผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือน ให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลาย ของพระผู้อภิบาลของเขา แล้วเขาก็ผินหลังให้องค์การเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรผู้กระทำผิดทั้งหลาย و ل ق د آ ت ي ن ا م و س ى ا ل ك ت ا ب ف ل ا ت ك ن ف ي م ر ي ة م ن ل ق ا ئ ه و ج ع ل ن ا ه ه د ى ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำพีให้แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดอย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทำให้มันคำพีเต่าร้อน เป็นทางนำที่ถูกต้องแก่วงวานอิสราเอลและเราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อที่จะได้ชี้แนะทางนำที่ถูกต้องตามคำสั่งของเรา ในเมื่อพวกเขามีความอดทน และพวกเขาเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราอินนรับกะฮุวยักซิลบัยนฮุมยาวมัลกิยามะติฟีมากานูฟีฮียักตริฟูนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า พระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกียมะในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด แก่พวกเขาดอกหรือว่า กี่มากน้อยแล้ว ที่เราได้ทำลายประชาชาติ ก่อนหน้าพวกเขาไปหลายศตวรรษ โดยที่พวกเขา พวกปฏิเสธชาวมักกะได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลาย และพวกเขายังไม่เชื่อฟังอีกหรือ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم زرعا تأكل منه أنعامهم